أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير Wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa vita kwa sababu wamedhulumiwa. Na kwa yakini Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuwasaidia. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره Inna Allaha laqawiyyun aziz, wale ambao wametolewa majumbani mwao pasipo haki ila kwa kuwa wanasema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu hawakingi watu kwa watu, basi hapana shaka zingelivunjwa nyumba za watawa na makanisa na masinagogi na misikiti ambamo ndani yake jina la Mwenyezi Mungu linatajwa kwa wingi. Na bila shaka Mwenyezi Mungu humsaidia yule anayemsaidia yeye. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mtukufu. Alladhina مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور wale ambao tukiwapa madaraka katika nchi husimamisha sala na wakatoa zaka na wakaamrisha mema na wakakataza mabaya na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marejeo ya mambo yote wa in yukadhibuka faqad kadhabat qablahum qaum nuh wa ad wa thamud na wakikukanusha basi walikwisha kanusha kabla yao watu wa Nuhu na kina Ad na kina Thamud wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut na watu wa Ibrahim na watu wa Lut wa ashabu Madyan wa kudhiba Musa fa amlaytu فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف kana nakir na watu wa Madiana na Musa pia alikanushwa nikawapa muda makafiri kisha nikawatia mkononi basi ilikuwaje adhabu yangu فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد Miji mingapi tuliangamiza iliyokuwa ikidhulumu ikawa imebaki magofu na visima vilivyoachwa na majumba yaliyokuwa madhubuti أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Je, hawatembei katika ardhi ili wapate kuwa na nyoyo zao za kuzingatia au masikio ya kusikilia? Kwani hakika si macho yanayopofuka, lakini zinazopofuka ni nyoyo ziliomo vifuani. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون Na wanakuhimiza ulete adhabu, lakini Mwenyezi Mungu hatakwenda kinyume na ahadi yake kabisa. Na hakika siku moja kwa Mola wako mlezi ni kama miaka elfu mnavyohesabu nyinyi. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير Na miji mingapi nilipa muda na hali ilikuwa imedhulumu na kisha nikaitia mkononi na kwangu mimi ndiyo marudio yote. الله أكبر الله أكبر la ilaha Mwenyezi Mungu amewaruhusu waumini wanaopigwa vita na washirikina wawarejeze uadui wao kwa sababu ya dhulma iliyowapata nao wakasubiri kwa muda mrefu. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuweza kuwanusuru vipenzi vyake waumini. Wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa vita kwa sababu wamedhulumiwa. Na kwa yakini Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuwasaidia yaliyotajwa na Qur'ani tukufu kuhusu hukumu iliyomo katika aya 39 yamezitangulia kanuni zilizokuja kuwekwa na madola baada yake. Nayo ni kuwa mtu kujitetea nafsi yake ni sharia vyovyote vile itavyokuwa matokeo yake. Na kwamba mwenye kujitetea nafsi yake na mali yake na nchi yake hawi ni mkosa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya waadilifu ijapokuwa ameua mtu au ameteketeza roho nyingi. Aya hii imepasisha kuwa Waislamu wanayo ruhusa kujitetea pindi wakivamiwa. Na kwa hivyo tunafahamu kuwa vita vya Waislamu vilikuwa vita vya utetezi na kujilinda, si vita vya kushambulia na kuvamia. Na kwamba Waislamu waliusimamisha Uislamu na wakaupa nguvu kwa hoja zilizo wazi na dalili zilizo dhahiri. Hao ambao makafiri wa mwadhulumu na wakawalazimisha waache mji wao wa Makka wa uhame. Na wao hawakuwa na kosa lolote ila ni kuwa walimjua Mwenyezi Mungu na wakamwabudu yeye pekee. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu hakuwavumilia kwa ajili ya haki wasaidizi wa kumnusuru yeye na wakamtetea kupinga jeuri za madhalimu basi hapana shaka upotovu ungelienea na majeuri wangeliendelea katika jeuri zao na sauti ya haki wangelinyamazisha wala wasingeliachiliwa wakristo makanisa yao wala mamonaki yani watawa wa kikristo wasingebaki na monastari zao yani nyumba zao za ibada wala mayahudi wasingekuwa na masinagogi yao wala waislamu wasingekuwa na misikiti yao ambamo mote humo hutajwa kwa wingi jina la Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu amechukua juu ya nafsi yake ahadi ya nguvu ya kwamba atamsaidia na kumnusuru kila anayeisaidia dini yake na atamtukuza kila mwenye kulitukuza neno la haki katika ulimwengu. Na ahadi ya Mwenyezi Mungu haiendi kinyume, kwani yeye ni mwenye nguvu wa kutimiza litakalo, mtukufu hashindwi na yeyote. Hawaumini tuliowaahidi kwa nusuru ndio hawa ambao tukiwa madaraka katika nchi wanalinda mahusiano yao na Mwenyezi Mungu na pia na wanadamu wenzao. Kwa hivyo hushika sala kwa utimilifu wake na huwapa zaka wanaostahili kupewa na huamrisha lenye kheri na hukataza kila lenye shari. Na mambo yote hurejea kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Basi yeye humtukuza mtakaye na humdhalilisha mtakaye. Ewe nabi, ukiwa unapata makanusho, kuambiwa mongo na maudhi kutokana na watu wako, basi usisikitike. Zingatia tarehe kwa yaliyowapata mitume wa kabla yako. Utaona kwamba wewe si mtume wa kwanza aliyekanushwa na kuudhiwa na watu wake. Kwani kabla ya hawa waliokukanusha wewe, kaumu ya Nuhu walimkadhibisha mtume wao Nuhu na kaumu ya Adi walimkadhibisha mtume wao Hudi na kina Thamudi walimkanusha mtume wao Saleh. Na kaumu ya Ibrahimu walimkanusha mtume wao Ibrahimu na kaumu Luti walimfanyia hayo mtume wao Luti. Na watu wa Madiana walimkanusha mtume wao Shuaibu na Firauni na watu wake walimkanusha mtume wa Mwenyezi Mungu Musa. Mitume hao wote yaliwapata yanayokupata wewe. Na mimi niliwapa muhula hao wakanushao ili wapate kutubia waongoke na waitikie wito wa haki. Lakini wakazua na wakaendelea na kuwakadhibisha mitume wao na kuwaudhi. Wakazidisha madhambi juu ya madhambi yao. Basi nikawaadhibu kwa kuadhibu. Angalia tarehe yao utaona kuwa adhabu yangu ilikuwa kali mno. Pale nilipoibadilisha neema ikawa nakama na uzima ukawa ni maangamizo na badala ya ujenzi ukawa uharibifu. Basi tuliwateketeza watu wengi wa miji ambayo waliimarisha kwa sababu ya udhalimu wao na kukanusha kwao mitume wao. Zikawa paa za nyumba zao zimeangukia kuta zake hazina wakazi, kama kwamba jaza hazikuwapo. Visima vingapi vilivyobomoka na maji yake yakapotea, na majumba mangapi madhubuti yaliyojengwa kwa mawe na saruji na chokaa yamekuwa magofu hayana wakazi. Hivyo wao wanasema wayasemayo na wanahimiza waletewe adhabu. Nao hawatembei ulimwenguni wakaona kwa macho yao walivyoteketea hao madhalimu wakanushao. Huenda hapo nyoyo zao zikagutuka kutokana na ghafla iliyowapamba na wakati akilini yanayowapasa wakafuata hayo ya wito wa haki unaowaitia. Na masikio yao yakisikia vifo vya hao makafiri huenda wao wakazingatia. Lakini wapi ya mbali hayo kuwa watu hawa wawezi kuzingatia kuona yaona au kuyasikia maadamu nyoyo zao zimekuwa kama mawe. Kwani kipofu wa kweli siye yule aliyepofuka macho, lakini ni yule aliyepofuka moyo na hata mbwe kitu. Na makafiri wa maka wameshikwa na udanganyifu na hawana walitambua juu ya kuwepo dalili zote hizi. Kwa hivyo ndiyo wanakuhimiza wewe nabii walete adhabu uliyoahidi. Wanasema hayo kwa upinzani na kejeli na hayo hapana shaka yoyote yatawapata lakini kwa wakati yaliyoweka Mwenyezi Mungu ama duniani au akhera. Naye hendi kinyume na hadi yake hata ikipita miaka. Kwani siku moja kwake ni kama miaka elfu mnayoikadiria na kuhisabu. Na wanakuhimiza uleti adhabu lakini Mwenyezi Mungu hata kwenda kinyume na ahadi yake kabisa. Na hakika siku moja kwa Mola wako mlezi ni kama miaka elfu mnayohesabu nyinyi. Qurani kwa aya hii tukufu imeutangulia msafara wa wanasayansi kwa kueleza kuwa zama ni kipimo cha mnasaba na kwamba fikra ya kuwa zama kwa ulimwengu ni moja kama watu wa zamani walivyokuwa kifikiri ni makosa. Na wengi katika watu wa mijini walikuwa madhalimu kama wao, nami kawapa muhula wala sikuwafanyia haraka kuadhibu, na kisha nikawateremshia hiyo adhabu. Na ni kwangu mimi tu ndiyo marejeo ya wote siku ya kiyama, na hapo nitawalipa kwa wanayostahiki. Basi yenyi makafiri, msighurike kwa kuchelewa adhabu kukufikieni.